ослін з поліном замість ніжки, шафа. Такі шафи здебільшого стоять у студентських гуртожитках, плетена з лози етажерка для книг, три стільці, 110 кербелів та ще паралізована мати. Ірина в цю мить не могла співчувати клаві, бо думала про зовсім інше. Та й клава показала убогість своєї квартири, немов у докір їй. А може, і не тільки їй. На думці Вірини крутилися пекучі слова. Зла ти, клаво. Але натомість вона запитала, хоч саме запитання вже приховувало й відповідь Ти любиш людей? Клава здивовано стинула плечима. Я про це не думала. Мабуть, більше люблю всіляких звірят, пташок. Їх стає все менше. Я не те мала на увазі. Щоб любити одну людину, треба любити всіх і навпаки. Всіх любити не можна. І жертвувати для всіх. Тільки для одного. Та й тоді, може то знову ж лише для себе. Ірина повільно рушила до дверей. Для себе, мабуть, що так. Клава вхопила її за плече, зупинила силоміць. Постій, матроха Офелія. Я це вже для того, щоб ти хоч трохи отямилася, щоб подивилася на світ. У ньому і без кохання вистачає трагедії. А воно ж таки не трагедія. Он Рубан, у тієї білявої. Настя її звати, дитя од нього. Не хотів він, щоб знало батька інваліда, а зарплату віддавав майже всю. А тепер тянеш як їй? Я знаю. Я все розумію, сказала Ірина. Але мені від того не легше. Пробач. І спасибі за такий урок. Пробачити. Ірина поспішила вийти, щоб не заплакати. Тільки на вулиці осягнула думкою все сказане клавою. Знову її путь перехрестив тепер уже мертвий рубан. Треба розшукати ту жінку, зробити щось. І стало до того соромно, до того боляче, що глухо, навіть з погордою проходила за його життя повз нього, що сльози самі котилися. І згадала, як потай від усіх добивався квартири Рубанові Василь Васильович і їй защеміло в серці. В тролейбусі серед людей трохи заспокоїлася. Біля неї стояла зграйка хлопчиків, учнів третього чи четвертого класу. Тягнулися рученятами до верхньої никельованої перечки, за яку тримаються дорослі, хотіли швидше стати дорослими. Найменший худий окатий хлопчик не дотягувався зовсім тримався за перечку за спинкою сидіння. Видно, дуже те переживав. Либонь, то була для нього справжня трагедія. Дівчатка, їхні однокласниці, стояли окремо. Майже всі були вищі за своїх ровесників. Їй запропонував місце високий білявий чоловік з великими пролисинами. Можливо, запропонував звічливості. А може, збирався позалицятися? Вона скипнула головою, ступила крок уперед, не звикла приймати нічиїх послуг. Чоловік був не зовсім молодий, і вона згадала Василів насміх, жарт, що до неї залицяються тільки літні чоловіки.